conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20 barra 1991 de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Doncs sí senyor, benvinguts a tots, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Benvinguda Teresa, què tal? Benvingut, Tom. Eh, benvingut al nostre cercador. Benvingut, Xavi. Doncs molt bé, eh, estem els tres ja aquí. El qui us parla, Xavi Casas, el control tècnic, el Jordi Puy. I en 3 segons comencem el nostre programa d'avui. Això és Espai Vital. I a Espai Vital avui convidem a en Raquel Liquenares, a la qual li vam fer una entrevista de l'associació ABB. Escoltem-la. Més del 80% dels casos d'obesitat ansiosa infantil juvenil que es tracten només mitjançant una dieta fracassen fer. Molt bé, per què us ho dic, això? Aquesta persona que heu escoltat per telèfon, ella és la presidenta de l'associació Fundació, perdó, ABB. Ella es diu Raquel Guinare, Linares és la presidenta i amb ella la saludem. Hola, Raquel. Hola, hola. Hola, què tal? Eh, Raquel, eh, és veritat això? Sí, la veritat és que tots els casos d'obesitat infantojuvenil que ens estem trobant, d'obesitat ansiosa, la majoria només indicant que es faci dieta o activitat física, que és totalment necessari perquè aquests, aquests joves i aquests, aquests infants no, vagin de pes, no és suficient perquè hem de veure també quina és la causa de que aquests nens tinguin tantíssima ansietat per arribar a tenir un problema d'obesitat sent tan joves, no? Uh mhm. -huh. Per tant, sí que et dones compte que a part d'educar de, de, de amb uns hàbits alimentaris adequats i amb una activitat física, treballar molt amb els pares perquè aprenguin a posar uns límits adequats, en aquest cas amb el tema del, del menjar, un treball psicoeducatiu amb els pares. Necessitem també veure una mica què és el que passa, no? perquè mm, cada vegada més ens trobem que aquests, aquests infants, no? degut al sobrepès, han, han, han tingut un, un rebuig amb el seu àmbit escolar. Això els ha generat un problema de molts casos a vegades d'aquest bullying que sentim tan famós, no? un tema d'una baixa autoestima o una, un sentiment de rebuig per culpa del seu, del seu pes i del seu cos o del seu sobrepès, en aquest cas, això els hi provoca tenir molta més ansietat i canalitzar-ho com? Fugint, o bé amb els ordinadors, o bé amb la tele, i anant a la nevera i menjant més. Uh -huh és, és una de les fites de la fundació que vostè presideix, sí, no? Sí. Molt bé, eh, els trastorns alimentaris, quan parlem de trastorn alimentari, no solament estem parlant de les persones obeses, sinó no. ben bé també al contrari, no? Sí, sí, sí. En general, els trastorns alimentaris és els que hem sentit parlar més vegades, que és l'anorèxia, que és quan deixen de menjar per baixar molt de pes, per controlar, perquè volen arribar a un pes molt prim, però en el fons també és una persona que està patint molt a nivell emocional, se sent malament amb ella, té una autoestima molt baixa, i com és molt exigent i molt perfeccionista, aquesta dieta que inicia la porta fins a un extrem que se li escapa de les mans. Uh mhm. -huh. També és una vàlvula d'escape buscant amb el pes baix no? amb el seu cos, un cos prim, busca la seguretat que no té. Molt bé, són persones que es veuen, eh, eh, es, es veuen realment bé quan fan això. És a dir, que una persona pot ser molt, molt prima, però a través de la seva psique ella veu que està bé, no? Sí. Una cosa així. Clar, elles no, o sigui, per molt que estan baixant de pes, si arriben a tenir un pes molt baix, quan es miren al mirall continuen veient-se grasses, no? Uh mhm. -huh. Com que no acaben de sentir-se bé mai amb el seu cos. L'altra cara de la moneda d'aquest trastorn alimentari seria la bulímia, que és quan realment intenten fer aquesta dieta però no poden perquè tenen gana i tenen molta ansietat, mengen més del compte i després doncs, bueno, busquen qualsevol recurs per compensar aquests atracons, aquests afartaments que han tingut, no? Uh Llavors, sense saber totes les conseqüències, comencen a vomitar, a prendre laxants, sense tenir en compte que això els destrossarà per dintre, les dents, i, bueno, i problemes importants com poden ser problemes cardíacs. I ara, cada vegada més, estem veient casos de persones d'obesitat ansiosa. O sigui que la causa de la seva obesitat o el seu sobrepès és un problema també de fons psicològic, no?, d'ansietat. Mm, suposo que, que un dels tractaments més immediat és es parlar amb un psicòleg i posar-se en mans d'un psicòleg per a aquest tractament. Clar, d'uns especialistes en els quals només, no només es dediquin a treballar tot el que té a veure amb la dieta i amb el pes, que això és molt important i clar que s'ha d'ordenar perquè, perquè no tinguin problemes físics més endavant, però sobretot al mateix temps donar un recolzament psicològic perquè aquesta persona pugui fer aquesta dieta pugui complir aquesta activitat física i puguem ajudar-lo a que tingui una autoestima molt millor, no? I és per això que creeu la Fundació ABB, sí. que deu ser Anorexia... I... Anorexia Bulímia Barcelona, -huh. perquè la base, la mare de la Fundació està aquí a Barcelona per molt que té actuació a nivell nacional. Uh -huh. I vostè, senyora Linares, sí. eh, per què va crear aquesta fundació o, o va sortir com a presidenta d'aquesta fundació? Mira, jo, port, jo portava molts anys, 17 en concret, treballant amb la clínica en trastorns alimentaris i realment veies com que, bueno, després de tants anys jo tenia la sensació de que el, jo que sé, que l'any 2000 canviaria de malaltia, no? En canvi, la realitat és que no, veus que cada vegada hi ha més casos, veus que cada vegada afecta més a, a diferents, abans era classes més elitistes, arriba a totes les classes socials, i com que afecta cada vegada a gent més jove, a gent més gran, llavors bueno, va sortir l'iniciativa d'una sèrie de professionals i de pares, de, de pacients que havien sortit per aquest problema i d'algunes expacients també, de crear una fundació que es dediqués sobretot a previndre i intentar treballar tant a nivell escolar com a nivell mèdic Mm, uns factors protectors perquè els joves tinguin una mica més de recursos i no s'agafin a una vàlvula inadequada com podria ser un trastorn alimentari, que és una dependència com qualsevol altra addicció. Ah, quins són els factors que intervenen a l'hora de prevenir aquesta malaltia? Mira, primer els factors que s'han de treballar amb els joves, eh, que són els factors protectors, que et prevenen de, de tenir un trastorn alimentari, de tenir un problema d'addicció, un problema d'aquests que ara estem sentint tant de dependències, no? Sí. Mhm. De violència de gènere, etc etc. no? Són, sobretot, el tenir una autoestima adequada, eh? el poder tenir, expressar el que sents, aprendre a expressar el que sents és bàsic perquè el teu nivell d'ansietat o d'agressivitat vagi molt, perquè aprens a, a poder-te desangoixar d'una forma adequada, que és comunicant-te, a tenir un sentit crític davant de tots els missatges i tots els inputs que tenim eh, per, tots el, per, tots, per totes les vies, no? Per totes les vies, per la publicitat enganyosa, per moltes coses, i, bueno, i la part més important és que puguis tenir una educació una mica amb, educant valors, no? que les persones comencin a valorar pues, aspectes molt més profuns i més interns de la persona que no tot l'exterior i lo superficial. Llavors, clar, estem tots una mica ficats en un, bueno, una societat en la qual ha perdut una, hi ha una manca de valors importants, valors personals. -huh. i senyors, el 80% és per pensar-s'ho. Escolti'm, aquesta associació i, sí. i pot, a, pot acostar-s'hi qui vulgui, no? Sí, sí, sí. A més, hi ha, hi ha un telèfon per resoldre dubtes, tant a, a tot tipus, a pares que puguin tenir dubtes d'algun tipus, a és el telèfon aquest, el 93, el 317 62 23, per resoldre inclús bueno, pues, coses que fem a vegades pues, que necessiten algun tipus d'orientació, que no saben com actuar en un cas concret. Sí, sí, sí, no. es, es dona assessorament, és un assessorament gratuït d'orientació i s'indica els casos que veiem que realment aquesta persona ja el, el problema està molt instal·lat o realment té un problema que necessita ajuda, doncs llavors se li indica fer tractament, no? Però amb tota la part que té que veure amb orientació, és un suport que realment va molt bé, perquè són problemes que si es detecten a temps es resolen molt ràpid. I si s'allarguen amb el temps, es fan crònics. O sigui que és una malaltia que es recupera si es detecta aviat. Tant sigui el problema d'obesitat ansiosa com l'anorexia i la bulímia. Són malalties totalment reversibles, no? Molt bé, és crònic aquesta malaltia? No, i... Eh, és, no, és crònic si s'allarga molt amb el temps. Estem mm. parlant de 15 anys d'evolució, podria ser, podríem estar parlant de cronicitat. Quan se sap que un nano, per exemple, eh, està patint bulímia o anorèxia? Aviam, el que hem de veure principalment els pares és observar si ha canviat molt els seus hàbits alimentaris, que de cop i volta comença a tenir moltes manies i a reduir moltes quantitats d'aliments i qualitats d'aliments. Després, que està parlant sempre de que se sent grassa o que se sent gras, afecta més a les noies que als nois, Mm, controla molt el que pesa, o sigui que hi ha, hi ha hagut un canvi molt important. Eh? No que estigui un, qualsevol adolescent pot dir, ai mira, tinc una mica de panxa, però veus que potser un dia sí que vol que li facis verdura i planxa, però que després veus que menja normal, no? que vol cuidar una mica i fa una mica d'esport, però dintre del normal. El tema és quan això es porta a un extrem, quan realment no vol menjar quantitats normals, es comença a saltar molts aliments, comença a fer activitat d'una forma obsessiva, això seria més amb els casos de l'anorèxia, i això provoca, el, el, següent, el següent signe de detecció seria que provoca una baixada de pes important. Per tant, es veu de seguida, no? I en el cas de les noies perden la, el període de la menstruació. En el cas de la bulímia és més difícil de detectar perquè no hi ha un pes mm, que, que baixi molt, però en canvi sí que veus que, pues, jo que sé, que potser per la nit desapareix menjar de casa i la nena sempre està preocupada perquè no vol engreixar-se o el nen i per la nit es pega tracons. Mm, i... això, això, perdoni, és que eh, ja que estem a la ràdio i sí. ens escoltant molta gent, sí. estic molt segur que molta gent eh, no sap exactament què és el que passa amb la bulímia. Sí. Eh? Suposo que és menjar molt, mengen molt, els nanos sí. o, o els homes o les dones, que sí, hi pugui eh? haver, mengen molt i després ho vomiten. Sí, aviam, en el cas de la bulímia, el que, el que, és, el que realment defineix la bulímia és són persones que estan molt preocupades també pel seu físic, que també volen aprimar-se, que intenten seguir una dieta però que a vegades no la poden mantenir perquè tenen ansietat, eh? i llavors un dia comencen a menjar i a pagar-se un atracón, un afartament, de tots aquells aliments que s'han prohibit durant la dieta. Clar, el sentiment de culpa és molt gran i llavors és quan comencen o bé a vomitar o a prendre laxants o, bueno, i entren dintre d'un cercle viciós. Sempre pensant que serà l'última vegada que ho facin, però es va allargant amb el temps. Normalment són persones que tota aquesta conducta ho porten d'amagat, per tant, jo sempre dic que la bulímia és el secret que pot arribar a matar, perquè la persona ho porta amagat, la família, vulgui ser no, les nenes o els nens dinant a l'escola, després a casa potser només fan una ingesta al sopar, ja ho fan d'una forma que s'inventen excuses per anar al lavabo després de sopar, i, bueno, i com van tenint atracons, tampoc tenen una davallada de pes tan gran com perquè realment detectis que té un problema. Sí que es detecta perquè canvia molt l'humor, estan una miqueta més irritables, més agressives, però la bulímia a vegades costa molt més de detectar, perquè en el cas de l'obesitat, per exemple, l'obesitat ansiosa, doncs clar, arriba un moment que veus que la teva filla o el teu fill s'engreixen molt, per tant, visiblement l'anorexia i l'obesitat és molt més fàcil de detectar, perquè veus que, atenció, que no pot ser, que està molt, molt baixa de pes amb el cas de l'anorexia o molt en sobrepès amb el cas de l'obesitat ansiosa. Molt bé, eh, aquells signes primordials que, que un pare pot veure amb els seus fills, claus per dir que aquesta nena té anorèxia o té bulímia? Els claus principalment és, en el cas de l'anorèxia seria veure, valorar una mica això, com és la seva conducta alimentària, veure com està el seu pes, eh, valorar si en el cas de les noies manté les seves regles, la seva menstruació d'una forma regular i sobretot també veure una mica si realment ha, ha canviat molt el seu estat d'ànim, està molt més tancada i molt més aïllada. Mhm. Mm? I fa moltes referències a aquesta gorda per molt que estàs veient que està prima. Ahà. Amb el cas de la bulímia, eh, com dèiem abans que era una mica més complicat, seria observar molt. També veus que la teva filla parla molt del seu cos, que no se sent bé, està molt més irritable, molt més impulsiva, i per una altra banda veus que durant el dia et fa fer una dieta perquè li facis una dieta, que vol fer dieta, vol fer dieta, i per la nit o en algun moment desapareix molt de menjar, no? que a vegades moltes famílies pensen, bueno, que bé, mira, perquè encara que sigui, menja, no? Sí. Però resulta que no, perquè està menjant d'una forma descontrolada i s'acaba amb els paquets de galetes o les tabletes de xocolata i observar si després d'aquestes ingestes va al lavabo. Si sempre, potser lo millor d'un dinar de diumenge familiar, sempre per una excusa o per una altra, justament després de dinar al lavabo. Aquest seria un signe molt significatiu amb la, amb la bulímia. I que abans de que es faci crònic, sí. doncs eh, més val assessorar-se sí. i qui millor que la Fundació ABB per la bulímia i l'anorèxia, que és un telèfon que ens ha donat eh, la seva presidenta, Raquel Linares, que és el 93 317 62 23. Repetim, 93 317 62 23. Raquel Linares, Molt moltíssimes bé. gràcies per atendre la trucada d'Espai Vital. vale, I esperem que arribi algun dia que això no passi mai més. Ai, ojalà. El canvi és un canvi social, eh? Mhm. Uh <laughs> -huh. Saps? el canvi l'hem de fer una miqueta tots. Jo estic segur que ho podem fer. Sí, Raquel Linares, sí. gràcies. Molt bé, a vosaltres. Bon dia. Adéu, adéu. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. continuem a l'espai vital després dels trastorns alimentaris que produeixen el problema de l'anorèxia i la bulímia. És el moment de parlar de solidaritat. Però avui és eh, realment especial. El Xavi Roldan, que és l'habitual de la solidaritat dins del programa, ens ha construït eh, un muntatge per parlar-nos de la manca d'aigua i què passaria si faltés aigua d'aquí a, a molts anys. Sembla que el document és de l'any 2070 o 2071, és a dir, eh, eh, parlant en clau de futur, què passaria si no plogués, seguint com, està, com estem ara mateix, que de fet ha caigut quatre gotes, Pero no n'hi ha prou pantans. molt bé, aquest reportatge ens el presenta el Xavi Roldán. Este documento fue publicado en la revista Crónica de los Tiempos en abril de 2002. El texto ha sido ligeramente modificado para su adaptación a la radio. Lo que van a escuchar a continuación es una grabación en XPV-13 para la cadena interestelar de radio digital Sound HP-12 de una ciudadana antes de morir. Es un mensaje para que cualquier generación de humanos nunca olvide y lo pueda seguir transmitiendo. Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es de una persona de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas de esta sociedad. Antes todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas, algunas, tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño o una ducha durante una hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar e hidratar la piel. Antes Todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia por falta de agua. Antes mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, cuida el agua, no la malgastes, pero nadie les hacía caso pensaban que el agua jamás se terminaría. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de un salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy, solo puedo beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Hemos vuelto a los pozos ciegos, cámara séptica, como en el siglo pasado, porque las cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Por la sequedad de la piel, una joven de 20 años tiene la apariencia de una de 40 años. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno hasta cobra por el aire que respiramos, 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto. La gente que no puede pagar es retirada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede respirar. La edad media de las personas es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército. Aquí, en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía de que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, le describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y en las represas, beber todo el agua que quisiese. Y lo saludable que era la gente. Entonces ella me pregunta, Mamá, ¿por qué se acabó el agua? Yo siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente o simplemente no nos tomamos en cuenta tantos avisos y advertencias. Ahora nuestros hijos están pagando un precio muy alto. Sinceramente,